Abu Bakır radiyallahu anhu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, əgər Allahdan başqa özümə xəlil, yəni ən sevimli dost seçmiş olsaydım, Abu Bakrı seçərdim. Lakin İslam qardaşlığı, dostluğu daha xeyirlidir. Abu Bakrın qapısından başqa bütün qapıları qapadın. O dövrdə sahabələrin bir çoxunun qapıları məscidə açılırdı. Evindən çıxıb məscidə girirdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr edir ki, Əbu Bakr radiyallahu anhın qapısından başqa bütün qapılar qapadılsın. Bu hədis Əbu Bakr radiyallahu anhın üstünlüyünə də layiq edir. Nə qədər yaxın idi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm.